18 skirsnis Po dviejų valandų jis grįžo, du žmonės iš Džakobo burlaivio perėjo į jo jachtą, kad padėtų valdyti burės. Jis liepė plaukti į Marselį. Savo tėvo mirtį jis buvo numatęs, bet kas atsitiko Mercedesai? Edmonas nebūtų galėjęs duoti nei vienam agentui išsamių nurodymų, neatskleidę savo paslapties. Be to jis norėjo gauti ir kitų žinių, kurias surinkti galėjo tik pats – Livornė kirpėjo veidrodis jam parodė, kad negrėsė pavojus būti pažintam. Be to, jo žinioje dabar buvo visos priemonės pakeisti savo išorę. Ir šit vieną rytą Dante su jachta, lydima mažojo laivo, drąsiai įplaukė į Marselių uostą ir sustojo priešais vietą, iš kur kadaise lemtingai į vakarą jis buvo nugabentas į Ifo pilį. Dante suvirptelėjo širdis, kai jis pamatė plaukiantį prie jo karantino valtelę žandarą. Tačiau jis greitai susitvardė ir ramiai su pasitikėjimu padavė jam anglišką pasą, kurį buvo nusipirkęs Livorne. Su tuo svetimų šalies dokumentu, kuris Prancūzijoje daug labiau gerbiamas negu prancūziški pasai, jis nekliudamas išlipo į krantą. Dantesas eidamas Kanebjerų gatve pirmiausia sutiko faraono jūreivį. Šis žmogus kadaise jam buvo pavaldus ir liktyčia pasitaikė čia, kad įtikintų Dantesą, jog jis labai pasikeitęs. Dantesas priejo prie jūreivių ir kai ko jį paklausė. Jūreivis kalbėjo su juo taip, kai kalbama su žmogumi, kuris matomas pirmą kartą gyvenime. Atsidėkodamas už suteiktą žinias, Dantesas jūreiviui davė monetą. Po valandėlis jis išgirdo, kad tas dauras žmogus jį vejasi. Dantesas atsigrėžė. Atsiprašau, ponė, tarė jūreivis, bet jūs tikriausiai apsirikote. Turbūt norėjote duoti man dviejų frankų monetą, o davėte dvigubą Napoleon dorą. Tikrai, bičiuli, apsirikau, atsakė Dantesas, bet jūsų sažiningumas vertas atpildo. Prašau priimti iš manęs antrą tokį pinigą ir išgerti su draugais į mano sveikatą. Jūrininkas taip nustebo, kad net užmiršo padėkoti Edmonui, žiūrėdamas, kaip jis tolsta, jis tarė. Koks nors nabobas iš Indijos. Dantesas ėjo toliau. Kiekvienas žingsnis vis labiau gniaužė širdį. Vaikystės prisiminimai neišdildomi, amžinai lieka mumyse, kilo jam prieš akis kiekviename kamputyje, kiekviename skersgatvėje. Priejas nuo jo gatvės galą ir pamatęs mejanų alėjas, Jis pajuto, kaip linksta keliai ir vos nepateko po važiuojančio pro šalį ekipažo ratais. Pagaliau priejo namą, kur buvo gyvenęs jo tėvas. Iš mansardos langų buvo dingusios raganys ir nasturtaus, kurias kadaise senukas taip rūpestingai prižiūrėdavo. Dantesas atsišliejo į medį ir susimastęs kurį laiką žiūrėjo į viršutinius to seno namo aukštus. Pagaliau priejo prie durų, peržingė slengstį Paklausė, ar nėra laisvo buto, ir nors kambariai penktame aukšte buvo išnuomoti, pareiškė tokį karštą norą juos apžiūrėti, kad durininkas užlipo ir svetimšalio vardu paprašė ten gyvenusius nuomininkus leisti apžiūrėti kambarius. Ta maža butuką susidedanti iš dviejų kambarių nuomojo jaunavedžiai susituokė vos prieš savaitę. Pamatęs laimingą jaunųjų porą, Dantesas sunkiai atsiduso. Beje, niekas nepriminė Dantesui, kad kadaise čia gyventa jo tėvo – Apmušalai buvo kiti, seniai rakandai Edmono vaikystės draugai, iškilė jo atminty su visomis smulkmenomis buvo dengę. Tik sienos buvo tos pačios. Dantesas dirstelėjo į lovą. Toje pačioje vietoje mėgaudavo ir jo tėvas. Edmono akys nejučiamis pasruvo ašaromis. Čia senukas paskutinį kartą atsiduso, šaukdamasis sūnaus. Jaunavedžiai nustebę žiūrėjo į tą rūstų žmogų, kurios kruostais nusirito dvi stambios ašarus, nors veido išraiška liko nepakitusi. Bet kiekvienas skausmas yra šventas ir jie nevargino nepažįstamojo klausimais. Tik pasitraukė nenorėdami jam trukdyti ir kai Edmonas atsisveikino, išlydėjo jį, sakydami, kad jis galys ateiti, kada tik užsigeisęs. Jie visada džiaugsėsi, matydami jį kukliame savo bute. Nulipęs aukštų žemiau, Edmonas sustojo prieš kitas duris ir paklausė, ar čia tebe gyvena siuvėjas kadrusas. Durininkas jam atsakė, kad žmogus, apie kurį jis teiraujasi, nuskurdo ir dabar laiko smuklę prie kelio iš Belgardo į Bokerą. Dantesas atsisveikino, paklausė, kur gyvena namų savininkas, nuėjo pas jį, liepė pranešti, kad atvyko lordas Vilmoras, tokia pavardė ir toks titulas buvo įrašyti jo pase, ir nupirko iš jo visą namą už 25 tūkstančius frankų, permokėjęs mažiausiai 10 tūkstančių. Bet jeigu savininkas iš Danteso būtų pareikalavęs pusiais milijonų, jis būtų sumokėjęs nesiderėdamas. Ta pačia diena penktame aukšte gyvenantiems jaunavedžiams notaras patvirtinęs pirkimo aktą pranešė, kad naujasis savininkas, nedidindamas nuomus, leidžia pasirinkti jiems name bet kurį butą, jeigu jie užleis jam tuos du kambarius, kuriuose dabar gyvena. Šis keistas įvykis daugiau kaip savaitę domino visus Mejanų alėjų gyventojus ir sukėlė aibę spėliojimų, iš kurių nei vienas nebuvo teisingas. Tačiau dar labiau nustebino visus kitas faktas. Tas pats užsienietis, kuris dieną lankėsi Mejanų alėjų namuose – Vakare vaikštinėjo mažame katalonų kaime ir buvo užsukęs į skurdžią žvejų lušnelę. Ten išbuvo ilgiau kaip valandą, klausinėdamas apie įvairius žmonės mirusius arba dingusius daugiau kaip prieš 15 metų. Kitą dieną žvėjai, pas kuriuos jis buvo užėjęs pasiklausinėti, gavo dovanų naują katalonišką valtį su dviem dideliais vilktiniais tinklais ir tralu. Tie geri žmonės labai norėjo padėkoti dosniam lankytojui, bet sužinojo, kad pastarasis vakare pasišnekėjęs su kažkokiu jūrininku, sėdo ant arklio ir išjojo iš Marselio pro Ekso vartus. 26 dalis Garo tilto smuklė Kas, kaip aš, pėščias yra keliavęs po pietų Prancūziją, turėjo pastebėti tarp Belgardo ir Bokero, maždaug pusiaukelėje tarp kaimų ir miesto, tačiau vis dėlto arčiau Bokero negu Belgardo, nedidelę smuklę – kur ant skardinės iškabos girgždančios, jei pūsteli, kad ir menkiausias vėjelis, yra nepaprastai juokingai nupieštas garų tiltas. Smuklį, plaukiant pasroviui Ronos upe, stovi kairėje vieškelių pusėje. Jos užpakalinė siena atgrėžta į upę. Prie tos sienos yra tai, kas langė doke vadinama sodu. Aptvertas anapus mukliais klypas žemės, kurioje džiūsta keletas žemaūgių alyvmedžių ir laukinių figmedžių su dulkių pasidabruotais lapais. Tarp šių medžių auga daržovys, daugiausia česnakai, raudonėji ankštiniai pipirai ir vokiški svogūnai. Pagaliau viename kampe, tartum užmirštas argybinis, aukšta pušis liūdnai kelia į dangų savo viršūnę, spragančią 30 laipsnių kaitroje. Visi šie medžiai dideli ir maži gamtos iškreivinti svyra į tą pusę, į kurią pučia mistralis, viena iš trijų Provansų rykščių. Kitomis dviem, kaip yra žinoma arba gal ir nežinoma, buvo laikomas Duransas ir parlamentas. Duransas, Ronos įtakas garsų savo potviniais, parlamentas iki revoliuciniais Prancūzijos teismas. Aplinkui lygumoje, panašioje į didžiulį dulkių ežerą, kur nekur skursta retus kviečių varpus, kurias vietiniai sodininkai augina tikriausiai iš smalsumo, kaip laktas cikadoms, verinčių ir monotoniškų svirpimų persekėjančioms keleivius užklydusius į tą dikynę. Turbūt daugiau kaip septyneri metai šis smuklė buvo laikoma vyro ir žmonaus, kuriems tarnavo vos viena kambarinė, vadinama trinete – Arklininkas pramintas Pako. Dviejų tarnų, beje, jiems visiškai užteko, nes nuo to laiko, kaip Bokeras ir Egmortas buvo sujungti kanalu, laivai pakeitė pašto arklius, o įvairius baržus – diližanus. Tas kanalas, dideliam vargšų smuklininko apmaudui, buvo tarp Ronos – iš kurios į jį tekėjo vanduo ir vieškeliu, kurį dabar kanalas atstojo, per kokį šimtą žingsnių nuo smuklės. Ja trumpai, bet tiksliai jau aprašėme. Šios skurdžios smuklės šeimininkas buvo žmogus kokių 45 metų, tikras pietietis, aukštas, liesas ir tvirtas, blizgančiomis įdubusiomis akimis, ereliška nausimi ir baltais įtplėšraus žvėries dantimis. Jo plaukai matyt nelinkė žilti, nors pirmųjų senatvės žymių ieškoti nebereikėjo. Buvo, kaip ir apskrita barzda, tankus garbanoti ir kai kurie paliesti šarmaus. Veidas iš prigimties tamsus pasidaręs beveik juodas, nes vargšas žmogelis nuo ryto iki vakaro buvo įpratęs karksuoti ant slenkščio ir žiūrėti, ar nepasirodys pėščias arba raitas koks nors keleivis. Laukdavo beveik visada bergždžiai – o jo veido niekas nesaugodavo nuo kaitriaus saulės, gal tik raudonas karelį, kurią jis apsiriždavo galvą, kaip ispanai mulų varovai. Šis žmogus, senas mūsų pažįstamas, Gasparas Kadrusas. Jo žmona, kurios mergautinį pavardė Madlena Radel, buvo išbliškusi, liesa ir lygoista. Ji buvo gimusi Arlio apylinkyse ir tebe turėjo to krašto moterims būdingo grožio žymių – bet jos veidas anksti nuvyto nuo draugio priepolių, labai paplitusių tarp žmonių, kurie gyvena netoli Egmorto kūdrų ir Kamargo pelkių. Užtat ji beveik niekada neišeidavo iš antro aukšto kambario ir keuras dienas pradrebėdavo krečiama drugio, sėdėdama krysle arba rymodama lovoje, kai jos vyras būdėdavo prie durų. Taip būdėti jam buvo maloniau, nes kiekvieną kartą, kai jis palikdavo savo postą ir grįždavo pas irzlę žmoną, ta grauždavo jį amžinai skūsdamasi likimu, ir vyras į jos dėjones paprastai atsakydavo filosofiškai. Cit karkonte, matyt jau tokia dievo valia. Vyras šitaip ją pravardžiavo todėl, kad ji buvo gimusi Karkonto kaime tarp Salono ir Lambesko. Kadangi tose vietose žmonės beveik visada vadinami ne vardais, o pravardėmis, jos vyras Madlenus vardą galbūt per švelnų ir per skambų širkščiai jo kalbai pakeitė Karkonte. Vis dėlto, nors atrodė susitaikė su apvaizdos valia, nereikėtų manyti, kad mūsų smuklininkas nesiskundė skurdu, į kurį jį buvo įstumęs tas prakeiktas Bokero kanalas, ir kad abejingai kenti nepaliaujama žmonos aimanus. Kaip ir visi pietiečiai, jis buvo gana santūrus ir neišlepęs, tačiau didelis garbėtroška. Savo klėstėjimo laikais jis nepraleisdavo jokios ferados, piemenų šventai Provance, per kurią daromi jaučiams įdagai, jokių eitynių su taraska, pasakiška pabaisa, visur iškilmingai pasirodydavo su savo karkonte. Jis su spalvingu pietiečių kostiumu, lyg katalonietis ar andaluzietis, ji su puikiais arlyjėtais drabužiais tarsi pasiskolintais iš graikų ir arabų. Bet pamažu dingo laikrodžių grandinėliais, karoliai, įvairias palvės juostus, siuvinėti korsažai, aksomo palaidinukiais, puošnių šilkiniais kojiniais, margi getrai, batai su sidabrinėmis aktimis – ir Gasparas Kadrusas, nebegalėdamas pasirodyti taip šauniai kaip anksčiau, atsižadėjo draugės su žmona visų švenčių kurių linksmi atgarsiai, draskydami jam širdį, pasiekdavo skurdžią smuklę, kurią jis tebelaikė ne tiek dėl pelno, kiek dėl to, kad turėtų prieglobstį. Kadrusas, kaip paprastai, prastovėjęs dalį rytmečių prie smuklės durų, melancholišką žvilgsnį kreipė nuo mažos nuplikusios pievelės, kurioje ieškojosi lesalo keletas vištų, į du tolimiausius taškučius tuščio vieškelio, kurio vienas galas buvo pietuose, kitas šiaurėje. Staiga pasigirdo šaižus žmonos balsas ir jis paliko savo postą. Murmėdamas įėjo vidun ir užlipo į antrą aukštą. Duris vis dėlto palikęs atlapotas, tartum būtų kvietęs važiuojančius pro šalį užsukti pas jį. Ta valandėlę, kai kadrusas grįžo į vidų, vieškelis, apie kurį kalbėjome ir po kurį klaidžiojo jo žvilgsnis, buvo taip pat tuščias tuštutėlis lyg dykuma vidurdienį. Jis driekėsi tarsi nesibaigiantis baltas kaspinas tarp dviejų eilių skurdžių medžių. Ir buvo aišku, kad joks keleivis tokiu metu nedrys keliauti per tokią siaubingą Saharą. Tačiau tiesiog neįtikima, jei kadrusas tebe būtų buvęs savo vietoje, būtų pamatęs iš Belgardo pusės atjojantį raitelį, padorę ir rameriščią, kuri rodo, kad tarp arklių ir raitelių yra kuo geriausi santykiai. Raitelis buvo kunigas, apsivilkęs juodais drabužiais ir užsidėjęs trikampę skrybelę, nors ir kepinų vidudienio saulį. Prie smukliais durų dvasininkas sustojo. Sunku pasakyti, ar arklys sustabdė raitelį, ar raitelis sulaikė arklį. Tačiau šiaip ar taip, dvasininkas nusėdo nuo arklio ir paėmęs už pavadžio, pririšo jį prie senos ant vieno vyrio besilaikančios langiniais kablių. Paskui, prieėjęs prie durų ir šluostydamasis raudonus medvilniais nausinę veidą, per kurį žliaugte žliaugiai prakaitas, jis tris kartus pabeldė į slengstį, apkaustytos lasdeliais galu. Tučtuojau pakilo didelis juodas šuo ir žengė keletą žingsnių artyn, laudamas kaip atrakęs ir šiepdamas baltus aštrius dantis. Dviguba nedraugiškumo apraiška, aiškiai raudanti, kaip retai jis matydavo pašaliečius. Prie sienos prišlieti mediniai laiptai tuoj subraškėjo nuo sunkių to varganų būsto šeimininko žingsnių. Jis susilenkęs atbolom lipo pas kunigą, stovintį tarpduryje. Ateinu, ateinu, kalbėjo gana smarkiai nustebęs kadrusas. Nutilg, margotenai. Nebijokite, ponė, nors jis ir loja, bet nekanda. Jūs norėtumėte vyno tiesa, baisus karštis. Ak, atleiskite, toliau kalbėjo kadrusas, pamatęs, koks keleivis pas jį užsuko. Atleiskit, nepastebėjau, Ką turiu garbę priimti pas save, ko norėtumėte? Kuo galiu patarnauti, ponas Abate? Abatas valandžiukė labai įdėmiai žiūrėjau į kadrusą. Rodys, jis net stengėsi atkreipti į save jų dėmesį. Bet kadangi smuklininko veide atsispindėjo vien nustebimas, kad keleivis neatsako, jis nusprendė daugiau į jį nežiūrėti ir tarė su aiškiu itališku akcentu. Ar jūs esate ponas kadrusas? Taip, ponė, atsakė šeimininkas, galbūt dar labiau nustebintas klausimu negu tylėjimu. Aš Gasparas Kadrusas jūsų paslaugoms. Gasparas Kadrusas? Taip, rodus iš tikrųjų toks vardas ir pavardė. Kadaise jūs gyvenote Mejanų alėjose, tiesa? Ketvirtame aukšte? Taip. Ir vertėteis siuvėjų amatu? Taip, bet amatas nesisekė. Tame prakeiktame Marselėje taip karšta, kad ten tikriausiai visi netrukus vaikščios nuogi. Beje, dėl karščio, gal teiktumėteis truputėlį atsigaivinti, ponas Abate? Mielai, atneškite man butelį geriausio savo vyno ir galėsime pasikalbėti, jeigu jums patiks. Kaip pageidausite, ponas Abate, atsakė kadrusas. Nenorėdamas praleisti progos parduoti vieną iš paskutinių butelių kaoro vyno, kadrusas skubiai pakėlė dangtį įtaisytą kambario grindyse. Šis kambarys buvo ir svetainiai, ir virtuvė. Kai po valandėlės jis grįžo, abatas jau sėdėjo ant taburetės atsirėmęs alkūniai stalą. O Margotenas, kuris matyt jau buvo atsižadėjęs piktaus pažiūros į svečią, išgirdęs, kad tas keistas keleivis paprašė vyno, padėjo jam ant kelių liesą kaklą ir žiūrėjo į jį meiliomis akimis. Jūs vienas čia gyvenate, paklausė abatas šeimininką, kai tas statė prieš jį butelį ir stiklinę. Taip, vienas, beveik vienas ponas abatė, nes žmona man mažai padeda, jam žinai serga, ta vargšiai karkonti. Tai jūs vedęs? tarė abatas, užuojautą dairydamasis aplinkui ir akimis įvertindamas skurdžią neturtingų žmonių mantą. Jūs matote, kad nesuturtingas. Tiesa, ponas abate, pasakė kadrusas atsidusęs. Bet ką darysi? Šiame pasaulyje neužtenka būti dorų žmogumi, kad gyventum visko pertekęs. Abatas įsmeigė į jį skvarbų žvilgsnį. Taip, dorų žmogumi. Tuo galiu pasigirti, ponas Abate, tarė šeimininkas, žiūrėdamas dvasininkui tiesiai į akis ir prisispaudęs prie krūtinės ranką. O šiais laikais ne kiekvienas gali tuo pasigirti juo geriau, jei tai, kuo giriteis, yra teisybė, pasakė abatas. Aš tvirtai tikiu, kad anksčiau ar vėliau doras žmogus bus atlygintas, o blogas nubaustas. Luomas jūs įpareigoja taip kalbėti, ponas abate, su kartėliu atsakė kadrusas. O jūsų žodžiais kiekvienam valia tikėti arba netikėti. Bereikalo taip kalbate, ponė, tarė abatas. Galbūt aš pats jums įrodysiu, kad mano žodžiai teisingi. Ką jūs norite pasakyti? Nustebęs paklausė kadrusas. Štai ką, pirmiausia turiu įsitikinti, ar jūs tikrai tas žmogus, kurio man reikia. Kokių įrodymų norite? Ar jūs pažinojote 1814, o gal 1815 metais jūrininką pavardę Dantesą? Dantesą? Ar aš pažinojau vargšą Edmoną, dar ir kaip pažinojau, Jis buvo geriausias mano draugas, sušuko smarkiai paraudęs kadrusas. O skaičios ir ramios abato akys tartum įsiplėtė, kad vienu žvilgsniu apreiptų pašnekovą. Taip, jo vardas rodos Edmonas. Žinoma, Edmonas, tai tokia pateisybė, kaip aš esu Gasparas Kadrusas. Ir kas ištiko ponas abatė tą vargšą Edmoną, paklausė smuklininkas. Jūs jį pažinojote? Ar jis dar gyvas, laisvas, laimingas? Jis mirė kalėjime, apimtas didžiausios nevilties ir daug nelaimingesnis už katurgininkus, kurie žvangina grandinės Tulono katurgoje. Ką tik nuraudęs kadrusų veidas baisiai išblyško, jis nusigrėžė ir abatas pastebėjo, kad smuklininkas šluostusi ašaras kampučių raudonus kareliais, kurie buvo apsirišęs galvą. Varkšelis, sumurmėjo kadrusas, štai jums, ponas abate, dar vienas įrodymas to, ką esu sakęs – kad Dievas gailestingas tik blogiesiems. Taip, toliau kalbėjo kadrusas, pasaulis diena iš dienos darosi vis blogesnis. Tegu dangus iš pradžių pasiūstų žemiai parako lietų, o paskui ugnies ir viskas būtų baigta. Matyt, jūs nuoširdžiai mylėjote tą vaikiną, tarė abatas. Taip, aš jį labai mylėjau, atsakė kadrusas. Nors turiu savo papriekaištauti, kad vienu metu buvau ėmęs jam pavydėti laimės bet paskui prisiekiu jums labai apgailestavau, kad toks nelaimingas jo likimas. Valandėlė stojo tyla, abatas įdėmiai žiūrėjau į išraiškingą smuklininko veidą. Ir jūs pažinojote vargšelį, paklausė kadrusas. Aš buvau pakviestas prie jo mirties patalų suteikti paskutinio patepimo, atsakė abatas. O nuo ko jis mirė? Silpnu balsu paklausė kadrusas. Nuo kogi mirštama kalėjime einant 30 metus, jeigu ne nuo paties kalėjimo? Kadrusis nusišluosti per kaktą žliaugiant į prakaitą. Nuostabiausia, toliau kalbėjo abatas, kad Dantesas mirties patale bučiuodamas kryžių prisiekdinėjo man nežinas tikrosios savo kalinimo priežasties. Taip, taip, sušnipždėjo kadrusas. Šito jis negalėjo žinoti. Iš tikrųjų, ponas Abate, vargšas berniukas teisybę sakė užtat jis man ir pavedė išaiškinti jo nelaimės priežastis ir nuplauti dėmes nuo gero jo vardo, jeigu jis buvo ko nors suteptas. Skvarbus abatų žvilgsnis sirptai įsisirbė į rūškaną kadruso veidą. Vienas turtingas anglas, toliau kalbėjo abatas, jo nelaimės draugas, išleistas iš kalėjimo per antrąją restauraciją, turėjo dideliais vertėjais deimantą. Išeidamas iš kalėjimo jis padovanojo tą deimantą Dantesui, norėdamas atsidėkoti – kad tas jam susirgus slaugė jį kaip tikrą brolį. Dantesas užuot stengėsis papirkti juos savo prižiūrėtojus, kurie beje dovaną galėjo paimti, o paskui jį išduoti. Saugojo brangakmenį tikėdamasis, kad jis jam pravers išėjus iš kalėjimų. Būdamas laisvas, pardavę šį daimantą, jis iš kartų būtų pasidaręs turtuoliu. Jūs sakote, paklausė kadrusas degančiomis akimis, kad tas deimantas buvo dideliais vertės? Viskas pasaulyje reliatyvu – atsakė abatas. Edmonui jis buvo didelis turtas. Jis buvo vertinamas 50 tūkstančių frankų. 50 tūkstančių frankų? Sušuko kadrusas. Bet juk jis buvo tokio dydžio kaip graikiškas riešutas. Ne, mažesnis, atsakė abatas. Galite pažiūrėti, nes aš jį čia turiu. Kadruso akys rodės naršiai po abato drabužiais, ieškodamos brangakmenių. Abatas išsiėmė iš kišenės dėžutę, aptrauktą juodą šagrenės odą. Ja atidarė ir parodė apstulbusiam kadrusui tviskantį daimantą, įdėtą į nuostabaus darbo žiedą. Ir šitai verta 50 tūkstančių frankų, be aptaisų, kuris taip pat gana brangus, atsakė abatas. Jis uždarė dėžutę ir įsikišo daimantą į kišenę, tas dabar tebetviskėjo kadrusų vaizduotėje. O kaip šis deimantas atsidūrė jūsų rankose, pona Sabate, paklausė kadrusas. Argi Edmonas jūs paskyrė savo paveldėtojų? Ne paveldėtojų, o testamento vykdytojų. Aš turėjau tris gerus draugus ir sužadėtinę, pasakė jis man, ir esu tikras, kad visi keturi manęs labai gailisi. Vienas iš tų draugų buvo vardu Kadrusas. Kadrusas krūptelėjo. Kitas, toliau kalbėjo abatas, tartum nepastebėjęs, kad kadrusas jaudinasi, buvo vardu Danglaras. Trečias, pridūrė jis, nors ir buvo mano varžovas, bet irgi mane mylėjo. Velniška šypsena nušvietė kadruso veidą, jis norėjo pertraukti abatą. Palaukite, tarė abatas, leiskite man baigti ir jeigu norėsite ką pasakyti, pasakysite vėliau. Trečias, nors ir buvo mano varžovas, bet irgi mane mylėjo ir buvo vardu Fernanas, o mano sužadėtiniai vardu užmiršau sužadėtiniais vardą, tari abatas. Mercedesa, pasakė kadrusas. Taip, taip, patvirtino abatas tyliai atsidusęs. Mercedesa. O kas buvo toliau, paklausė kadrusas. Paduokite man grafiną su vandeniu, paprašė abatas. Kadrusas greitai išpildė jo norą. Abatas prisipylė stiklinę vandens ir nugėrė keletą gurkšnių. Kur mes sustojome? paklausė jis, statydamas stiklinę ant stalo. Sužadėtinė buvo vardu Mercedesa. Taip, taip, jūs nuvyksite į Marselį. Tai vis dante su žodžiai, suprantate? Suprantu. Parduosite šį daimantą ir gautus pinigus išdalysite penkiems mano draugams, vieninteliems žmonėms, kurie mane mylėjo. Kodėl penkiems? Paklausė kadrusas, jūs minėjote tik keturis. Penktasis, man žmoniai sakė, jau miręs, penktasis danteso tėvas. Deja taip, patvirtino, kad rusas draskomas priešingų jausmų, vargšas senukas mirė. Kad jis miręs, sužinojo Marselija, atsakė abatas, stengdamasis rodytis abejingas. Bet jis mirė taip seniai, kad negalėjau sužinoti jokių smulkmenų. Gal jūs ką žinote apie senuko mirtį? Tik aš galiu apie tai žinoti, tarė kadrusas. Aš buvau jo kaimynas viešpatie. Nepraėjo nei metai, kai dingo sūnus ir vargšas senukas mirė. O kuo jis mirė? Gydytojai jo ligą vadino rodos žarnų uždegimu. Žmonės, kurie jį pažinojo, sakė, kad jis miręs iš sielvartų. O aš, kuris mačiau, kaip jis mirė, sakau, kad jis mirė, kad rusas užsikirto. Kuo mirė, susijaudinęs paklausė abatas. Badu mirė. Badu? Sušuko abatas pašokęs. Badu? Menkiausias gyvis nemiršta badu. Gatvėmis lambinėjęs šuo randa užjaučiančią ranką, kuri numeta jam gabalą duonos, o žmogus krikščionis miršta badu tarp kitų žmonių, kurie taip pat save laiko krikščionimis. Negali būti, šito negali būti. Sakau jums tiesą, tarė kadrusas. Ir be reikalo, atsiliepė balsas nuo laiptų, ko tu kišiesiniai savo reikalus. Pašnekovai atsigrėžė ir pamatė pro laiptų turėklus išbliškusi karkonteis veidą. Ji buvo atslinkusi čia ir klausėsi pokalbio, atsisėdusi ant viršutiniais pakopos ir pasidėjusi galvą ant rankų. O ko tu pati kišiesiniai savo reikalus, paklausė kadrusas. Ponas Abatas prašo mane žinių, mandagumas reikalauja, kad aš jas suteikčiau. O protingumas reikalauja, kad tylėtum, kad tu žinai, kokių keislų turėdamas jis tave klausė, žioply. Kuo geriausių, ponė, tikėkite manim, atsakė Abatas. Jūsų vyrui nėra ko būkštauti, jeigu jis kalba nuoširdžiai. Nėra ko būkštauti, taip. Pradeda gražiais pažadais, paskui tik paprašo nebūkštauti. Paskui išvyksta, neištesėja pažadų ir vieną gražų rytą nežinia, iš kur ant tavo galvos užgriūva bėda. Būkite rami, geroji moterie, dėl manęs jūsų neištiks jokia bėda, prisiekiu jums, atsakė abatas. Karkontė sunirnėjo kažką, ko nebuvo galima suprasti, vėl pasidėjo galvą ant rankų ir drugio krečiama nekliudė vyrui kalbėtis, klausydamasi kiekvieno žodžio. Tuo tarpu abatas išgėrė keletą gurkšnių vandens ir nusiramino. Nejaugi, kalbėjo jis toliau, tą nelaimingą senuką taip visi užmiršo, kad jis turėjo mirti badu. Ne, atsakė kadrusas. Katalonijai Mercedesa ir ponas Morelis jo neužmiršo. Bet vargšas senukas staiga taip ėmė nekesti Fernano, tuo paties pridūrė kadrusas ironiškai šyptelės, kurį Dantesas jums pavadino savo draugu. Argi jis nebuvo jo draugas? paklausė abatas. Gasparai, Gasparai, pasigirdo tylus žmonos balsas nuo laiptų viršaus. Pirma pagalvok, paskui šnekėk. Kadrusas apmaudžiai numojo ranka ir nesiteikė žmonai atsakyti. Ar galima būti draugu tam žmogui, iš kurio nori paveršti moterį? paklausė jis abatą. Dantesas, ta aukso širdis, visus šiuos žmonės vadino draugais. Vargšas Edmonas. Iš tikrųjų geriau, kad jis nieko nesužinojo, net mirties valandą jam būtų buvę sunku jiems atleisti. Kad ir kažin, kas būtų sakoma, toliau kalbėjo kadrusas, kurio kalbai nestigo širkštokos poezijos. Aš vis dėlto labiau bijau mirusiųjų prakeikimo, negu gyvųjų neapykantos. Veipla, tari karkonti. Ar jūs žinote, paklausė batas, kuo tas Fernanas nusikalto? Ar žinau, dar ir kaip? Tai sakykite. Tavo valia, Gasparai, įsiterpė žmona, dary kaip išmanai, bet vis dėlto būtų geriau, jei tylėtum. Šį kartą gal ir teisybę sakai, tarė kadrusas. Vadinasi, nenorite sakyti? paklausė abatas. Kuriam galui atkirto kadrusas. Jei varkšelis Edmonas būtų gyvas ir ateitų pas mane kartą visam laikui sužinoti, kas jam draugas ir kas priešas, tuomet kas kita. Bet jis po žemę, kaip sakėte, ir nebegali neapkesti, nebegali keršyti. Užtat ir gana apie tai kalbėti. Tai jūs norite, tarė abatas, kad tiems žmonėms, kuriuos laikote neištikimais ir veidmainingais draugais, tektų atlyginimas skirtas ištikimiesiems. Jūsų teisybei, atsakė kadrusas. Be to, ką reikštų jiems vargšo Edmono palikimas, lašas jūroje. Nekalbant jau apie tai, kad tie žmonės gali tave vienu pirštu sutreikšti, atsiliepė žmona. Šit kaip? Argi tie žmonės dabar galingi ir turtingi? Tai jūs nieko apie juos nežinote? Ne. Papasakokite man. Kadrusas susimastė. Na, matau, tai būtų labai ilga istorija. Kaip norite, bičiuli, galite nieko nesakyti, tarė abatas, dėdamasis visiškai abejingas. Aš gerbiu jūsų dvėjojimą. Jūs elgiateis kaip iš tikrųjų geras žmogus. Daugiau apie tai nekalbėsime. Kas man buvo pavesta? Įvykdyti paskutinę mirusiojo valią. Taigi parduosiu daimantą. Ir jis vėl išsitraukė iš kišenys dėžutę, ją atidarė ir vėl brangakmenis sutviskėjo prieš raipstančias kadrus akis.